yuhanna simore sappo e jeenayi e nder ɗum pilat rokki yamirore yeesu nawa karwi soya soldateɓe cañin lefol kooce piilimbo ɗum ɓe ɓernumo kadi sabandowor folmat ɓe ɓattimbo ɓe goni e wiidemo ɓe goni kadi e fiide mo kelle e hakkillaji pilate yalti kadi wii diɗɗal ngal keɗoɗe maminawan on moɗo boowal ɗo beele oɗon paama mi yi'aani e makko hay daliilu kuugal gooto e on saha yeeso yalti ina fiili lefol kooce ngol ina ɓoorni sabandor o pilate wiiɓe o moni kono nde ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e gardeji ɗi yiimo goni e wullude ina mbiya pilate wiɓe naweemo peŋayonmo onon e koye mon ngati min mi yi'ani e makko dalilu kuugal yahuda en ɓe njaabi mo mbi minen amin jogui sari te e wonande on sari omo foti wareede kati omo waɗi hoore makko ɓi allah nden pilate nani ngool kolngol ɓeydi hulde kadi naati e nder galle he naamni yeesu wii holi to jeyeɗa kono yeesu jaabaakimo e nder ɗum pilate wiimo a jaabataakomi mate a annda meɗo jogii baawɗe woppiddema kadi meɗo jogii baawɗe feŋdema yeesu jaabiimo wi'i a alaa hay baawɗe goote e dow am so wonaa ɗe allah jippini e maa ɗe ko ɗum waɗi gadduɗomi e maa o ɓurmaa mawnude bakkaat gila ndeen pilaat woni e yiilaade no woppiri mo kono yahudu'en ɓe ngoni e wullude ina mbiya so a woppitii o gorko a wonaa sehiir césar sabu kala biyo o hoore mum laamɗo ko lundiiɗo césar nden pilate nani ɗin konnguli yaltini yeeso boowal jooɗi e ñaawirde he e nokku beeteɗo dindeere kaaƴe o beeteɗo kadi e barahutankoore gabata ko ñande keɓungal kew danndoore ngu wonno hedde waktuuji sappo e ɗiɗi ñalawma pilate wii yahuda en ɓe laamɗo mon nani kono ɓe ngoni e wullude aɓe mbiya pilate wiɓe mi feŋa lamɗo moon ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe jaabi mbi min ngala lamɗo goɗ so wona césar e on saaha pilate waɗi yeesu e juuɗe maɓɓe yo feŋe nden ɓe ƴetti yeesu ɓe nawi ɗum o wakki feŋirde makko o yalti saare nde faade e nokku biyeteɗo laalagal hoore beeteeɗo e barahutankoore golgota ko ɗoon ɓe peŋi mo ɓe peŋdimo e ɗiɗo woɗɓe cawniimo pilat waɗi ngol ɗo bindol e dow feŋirde hee yeesu mo nasaret laamɗo yahuda en o heewɓe e yahuda en njangi ngool bindol ngati nokku ɗo feŋanoo ɗo woɗɗaano saare nde kadi bindi ɗii mbindano koye barahutankoore latin e grec e nder ɗum ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe mbi pilate woto windu lamɗo yahude en tan windu o wi komi lamɗo yahude en pilate jaabi wi ko mbindumi ko mi windi ɗum ha gasi nde soldateɓe ɓe peegi yeesu nde ƴetti comci mum mbaɗi ɗum pecce nayyi soldat foof nayyi feccere ɓe ƴetti kadi sabandor makko cañaaɗo haa hawri mo alaa ñootol o ɓe mbi'ondiri e koye maɓɓe wotacceeken o sabandor mbaɗen kuraaje ngam anndude holi poɗɗo hettude he makko ɗum waɗiri ko mbele ngol ɗo bindol ina timma ɓe pecci comci am e hakkunde maɓɓe ɓe mbaɗi sabandoram kuraaje ko noon soldateɓe ɓe mbaɗi e sara feñirde makko he kanko yeesu yumma makko e minum debbo e mariyama joom suudu kolopas kañumen e mariyama magdala ina darino ɗon nden o yi yumma makko almuɗo mo horsini o ina sara mum o wi yummiraɗo o sokhnajo wiyanani o rutti o wi' almuudo o yumma nan ni tuggi nden almuudo o nayi yumma mum yeesu galle mum caggal ɗum tawi yeesu ina annduno hankkadi fof hawri haali ɗum ɗo ngam timminde bindi ɗi mi ɗamɗi loonde heewde binegara ina wonno ɗon nden soldateɓe cuuwi taƴatinde epos e, e binegara he loggi ɗum e loocol isoppi payri ɗum e hunuko makko nde o yari binegara o o wii faa foftimi caggal ɗum o turi hoore o taƴi ko ñande keɓungal wonno kadi ardiɓe yahuda en ɓe jiɗa ɓalɗi ɗi gona dow peŋirɗe ñande ñalawma foftere ha tengti noon e on ñalawma foftere gati ko paayo dinɗo o wonno ko ɗum waɗi ɓe ñaagui pilate yo koyɗe feŋaɓe ɓe kele balli ɗi jawte nden soldateɓe ɓe jehi keli koyɗe worɓe ɗiɗo fendanoɓe e yeesu ɓe nden ɓe jettima e yeesu ɓe tawi maayi ɓe kelani koyɗe mum kono hen soldat goto yiwimo mbaago e wutulo ɗon e ɗon ndiyam e ƴiƴam jalti cettiɗo ɗeɗo gueɗe o setti koko yii kadi ko setti ko ina gonɗi omo andi kanko o haali ko goonga beele ononne oɗon gonɗino gati ɗum ardi ko beele ngol ɗo bindol ina timma hay ƴiyal makka gootal heletaake bindol gonngol wii kadi maaɓe njiyi mbo ɓe njuyi o caggal ɗum yusufa adi matenaajo o ñaagii pilat nawde ɓanndu yeesu yusufu ko almuɗo yeesu wonno kono ko e cuuɗoor sabu o suusaano ardiiɓe yahude en ɓe pilaade rokki mbo ɗum e on sahaa o ari o nawi ɓanndu ndu nikodem jaanooɗo adan to yeesu nder jamma o ari kañumne addori hedde kilooji capanɗe tati uurateeri peewniraandi mir kañum e aloes kamɓe ɗiɗo fof ɓe ƴettu ɓanndu yeesu ɓe piili e mum leppi leeñ tawi ɓe mbaɗi heen ɗeen ureteeje hono no yahuda en mbaɗirta so ina gubba maayɗo ni ɗo feganoɗo ina waɗno nambu kadi e nder oon nambu ina woodno yanaande hesere ɗo hay gooto meeɗa ubbeede tawde ko ñande kebugal yahuda en wonno kadi yanande nde ina ɓattino ɓe gubbimo hen